Hrvatski radio, obrazovni program. czetwertkom. 7. ožujka 1965. godine. Poručnik američkih marinaca Filip Caputo provodio je slobodan dan pijući pivo na terasi časničkog kluba. Njegova postrojba, prvi bataljon treće pukovnije, bila je stacionirana na Okinavi. Dani su prolazili u vježbanju, marširanju s poligona na poligon, gađanju bojevim streljivom i čišćenju i održavanju opreme. Jednoličnost garnizonskih dana prekidana je samo izlascima u grad ili odmorom na terasi časničkog kluba s koje se pružao lijep pogled na Okinavu. Ali tog sedmog ožujka jednoličnosti je došao kraj. Porušnik Filip Caputo i njegov prvi bataljun američkih marinaca dobili su zapovjed da se spreme za odlazak u grad Danang, smješten u zemlji zvanoj Republika Vjetnam, je pod imenom Južni Vjetnam. Prvi bataljun bio je prva američka borbena postrojba koja je dobila zapovjed za odlazak u Vjetnam. Vojska Južnog Vjetnama trpjela je velike gubitke u borbama s Kongom. Marinci su trebali preuzeti čuvanje važnih baza u Danangu kako bi se dodatne južno-vjetnamske trupe oslobodile za borbe s komunističkim gerilcima. Prvi dani u Južnom Vjetnamu nisu se razlikovali od dana provedenih u Okinavi. Filip Caputo u svojoj autobiografiji objavljenoj pod naslovom Rumor War piše Svi su dani bili isti. Sunce je izlazilo oko šest sati i kako se penjalo, mijenjalo je boju od crvene do zlatne i napokon do bijele. Magle nad rižištima polako su isparavale i jutarnji povjetarac polako je jenjavao. Do podneva ništa se nije kretalo po tim svijetlim nebom. Seljaci su napustili polja kako bi potražili hlad u svojim selima. Vodeni bivoli nepokretno su ležali u blatnjavim lokvama, samo su njihove glave i široki uvinuti rogovi virili iz blata. Drveće je bilo nepokretno poput onog u stakleniku. U rano podne s planina bi došao topli vjetar koji bi digao prašinu s cesta i rižišta s kojih je bila pobrana riža i koja su sad bila ispucana od sunca. Kad bi se digao taj vjetar, sve bi bilo puno prašine. Ona bi dolazila u oblacima, u pokrovima i u vrtlozima koji su rušili naše šatore. Najgore bi bilo u sumrak koji je dolazio rano zbog planina koje su okruživale Danang. Vjetar bi prestao i zemlja bi oslobodila vrućinu koju je skupljala cijelog dana. Marinci prvog bataljuna tada bi otvarali svoje čuture s vodom i pili ju sve dok ne bi nabrekli trbusi. Kretali su se što je manje moguće, je curio s njih, na tijela bi im se lijepila prašina. Dani su prolazili u mučnoj rutini. Filip Caputo piše. Noću smo držali stražu. Smjena bi počela u sumrak, završavala u zoru. Danju smo popravljali zahrđalu bodljikavu žicu, kopali rovove, punili vreće s pijeskom. Stalno smo mijenjali položaj. Prvo nadesno, onda nalijevo, tada opet nadesno, pa opet nalijevo, sve prema obrambenoj skemi koju je netko nacrtao u stožeru. To nije bio rat, bio je to prisilni rad. Taj prisilni rad uskoro će završiti i počet će rat. Dosadu su prvo počeli prekidati snajperski hici i poneka minobacačka granata. Uskoro su se pojačali ti napadi. Marinci su na napade odgovarali vatrom, ali još uvijek je veće gubitke marincima nanosila vrućina i klima. Ali to će se uskoro promijeniti. 22. travnja 1965. B satnije prvog bataljuna otišlo je u obhodnju u mjesto koje su marinci nazvali Sretna dolina. Obhodnja je upala u zasjedu koju je postavila satnija Vijet Konga. Okodnja je zatražila pomoć, helikopteri su dopremili B satniju i razbila se manja bitka koja je potrajala do sumraka. Na poprištu bitke nađena su četiri tijela pripadnika Vijetkonga. Bio je to prvi borbeni kontakt između američke i vijetkongovske postrebe. Uskoro su marinci krenuli u potragu za neprijateljem. Ukrcali su se u helikoptere i krenuli u područje koje je već bilo na zlu glasu još od prvog indokineskog rata između Vjetmina i francuske vojske. Filip Caputo piše. Letjeli smo paralelno s planinama. Kordiljeri su se otkrili našem pogledu i bio je to najodbojniji prizor koji sam ikada ugledao. Masa zelenila prostirala se prema zapadu, jedan lanac brda i planina nastavljao se u drugi, Poneki su bili više od kilometra i pol i prekriveni šumama čije su krošnje izgledale dovoljno čvrste da bi se po njima moglo hodati. Nije bilo kraja tome prizoru. Samo se nastavljao dokle nam je pogled sezao. Nisu se mogla vidjeti sela, polja, ceste. Pred nama se rasprostirala beskrajna kišna šuma boje stare mahovine. To su bili anamski kordiljeri neprijateljski i potpuno strani. Sami su ih vjetamci gledali sa strahom. Tamo vani, tako su nazivali tu vlažnu divljinu, gdje je vrebao tigar i gdje se pod kamenom sklupčala kobra i gdje je Viet Kong čekao u zasjedi. Naša je misija bila da nađemo neprijateljski bataljun. Bataljun nekoliko stotina ljudi. Cijela sjeverno-vjetnamska vojska mogla se sakriti u tom zelenom moru, a mi smo tražili jedan bataljun. Trebali smo ga naći i uništiti. Misije tipa nađi i uništi postale su svakodnevnica. Filip Kaputo i njegov prvi bataljun dane su provodili u pješačenju, postavljanju zasjeda, helikopterskim desantima i pretraživanju sela. Zasjede su bile sve češće putevi su bili posuti minama i gadnim zamkama, poput rupe iskopana u zemlji u kojoj su bili zabodeni šilci od bambusa namazani fekalijama. Tu su opasnu rutinu prekidali iznenadni okršaj s većim postrebama Vjetkonga. Nakon tih okršaja nije se imalo puno za pokazati. Vidjeli smo neprijateljeve mrtve poslagane u red kao da su spremni za pregled. Fotograf, mislim da je bio iz vojnih novina, slikao ih je iz svakog kuta nevjerojatno, ali tu su bila samo četiri tijela. Četiri. Borili smo se sat i pol. Potrošili smo na stotine okvira streljiva, 20 minobacačkih granata i cijelu baražu iz topova od 155 mm kako bismo ubili četiri čovjeka. Rekao sam to nekom u stožeru satnije. Taj je odgovorio, u okolici ima dosta komadića tijela i tragova krvi, pa procjenjujemo da je zapravo ubijeno osam Vijetkongovaca. Kad sam ga upitao kako je došao do te brojke, taj marinac odgovorio, Mislim da je netko prebrojao ruke i noge i podijelio taj broj s četiri. Krajem 1965. ono što je trebala biti misija pomoći južno-vjetnamskim snagama pretvorilo se u opći rat. Marincima se pridružila i kopnena vojska. Američki zapovjednik u Južnom Vjetnamu, general William Westmoreland, tražio od predsjednika Lyndona Johnsona još trupa i dobio ih. A u Južni Vjetnam počele su stizati i regularne postrebe Sjevernog Vjetnama. Već sredinom kolova za 1965. sedmi bataljun marinaca sukobije se selitnom prvom glavnom pukovnijom Sjeverno-Vjetnamske vojske i uništio ju. Ali trupe su nastavile dolaziti iz Sjevernog Vjetnama. Krajem 1965. i prva konjanička divizija, postrojba koja je konje zamijenila helikopterima, sukobila se u dolini Iadrang sa sjeverno-vjetnamskim postrojbama. Novinar Michael Hare u knjizi Izvješća z bojišta piše. Borbe kod iadranga predstavljale su prva i najgora od tih iznenađenja. Ona su označila prvu pojavu sjeverno-vijetnamskih jedinica u velikom broju na jugu i nitko od onih koji su se tada tu zatekli ne može zaboraviti užas tog napadaja, kao ni shvatiti pouzdanost i umješnost s kojima su cijeli bataljuni uvukli Američane u pravi rat. Još uvijek bi nezadrživo zadrhtali kad bi se sjetili obrambenih položaja podinutih na brzu ruku koji su branjeni do posljednjeg čovjeka, a onda bili pregaženi. Američana i sjeveno-vjetnamaca ukočenih u zajedničkom smrtnom zagrljaju, očiju široko razrogačenih, zubi iskešenih ili zarivenih duboko u neprijateljevo meso, broja oborenih helikoptera, upućena pomoć i za upućene pomoći i za upućene pomoći, ulova ratne opreme sjeverno-vjetnamske vojske, gdje su bile i prve jurišne strojnice AK-47, prve rakete RPG-7 i stotine aluminijskih označivača za grobove. Ho Chi Minh je 1946. upozorio Francuze riječima Možete ubiti deset mojih ljudi za svakog ubijenog Francuza i čak s tim omjerom u žrtvama ja ću pobijediti, a vi ćete izgubiti. Francuzima je trebalo osam godina da priznaju poraze. Sada je nova sila došla u Indokinu i sukobila se sa sjevernim Vjetnamom. Ho Chi Minh i njegova komunistička partija odlučili su silom ujediniti Vjetnam. Sjedinjene američke države odlučile su to silom spriječiti. Pouzdale su se u svoju vatrenu moć i pokretljivost svoje vojske i vjerovale su da je to dovoljno da se poraze gerilci Vjetkonga i sjeverno-vjetnamska vojska, govori vojni i obavješteni analitičar Fran Višnar. Činjenica da su imali na tisuće i tisuće transportnih helikoptera Amerikanci, ali oni su se pokazali nedostatnim. Zašto? Zato što su Vjetnamci, a njih su vodili školovani časnici, o čijem se obrazovanju brinu osobno general džap koji ih je slao na obuku u Moskvu, nešto kasnije u Kinu, ali uvijek su bili bolji odnosi Hanoja sa Moskvom nego sa Pekingom. I e, šta je bilo sa helikopterima? Helikopteri su bili dobri kao prijevozno sredstvo, ali kao borbena jedinica – interval njegov borbeni je bio predug. On je davao dovoljno vremena Vjetnamcima, Vjetkongu na tlu, da se e, prestroji ako je trpio e, bombardiranje iz zraka, ali kad su počela bombardiranje iz zraka, o tome Amerikanci nisu imali pojma ili uglavnom su površno o tome razmišljali, oni su odlazili u podzemlje. Vjetnamci su bili najbolji kopači na svijetu. Džap je proučio kompletno japansko ratovanje u Pacifiku. I vidio je da su Japanci kopali, kopali, sve su stavili pod zemlju i američka vojna obavještajna i mornarička obavještajna služba e, je predviđala da će 3 do 5 dana bombardiranja otoka japanskih koji su obsjedali, iz onih teških topova zbojnih brodova od kojih svaka granata ima jednu tonu, sa tisuću aviona koji stalno, e, i lovaca, i lovaca bombardera i bombardera najtežih, da će spržiti sve na tom otoku. I to je bilo. Oni su spalili kompletnu vegetaciju i kad su se počeli iskrčavati, masakr je nastao u njihovim redovima, gori nego u Normandiji, jer nijedan, gotovo nijedan japanski vojnik nije poginuo. Jer su išli u duboko podzemlje čak 100-150 metara pod zemlju, minimalno 40. Nešto slično što je Hezbollah kopirao sada. Hezbolah je imao njegov donji, donja granica je bila negdje 40 do 50 metara ispod njihovih bunkera i Izraelci ih nikako nisu mogli pronaći. Znači povijest taj sa simetrije se stalno, stalno ponavlja. Tuneli su bili stari način ratovanja komunističke gerile u Indokini. Vjet Minih je kopao za vrijeme japanske okupacije i za vrijeme rata s Francuzima. U ratu s Amerikancima kompleks tunela bio je veći. Mreža tunela bila je posebno velika na krajnjem jugu, oko Saigona. Jedan od najvećih logora američke vojske u Vjetnamu, onaj 25. divizije, podignut je na jednom tunelskom kompleksu u takozvanom željeznom trokutu području sjeverno Cajgona, gdje su bile posebno jake postrebe Vjetkonga, nalazio se veliki kompleks tunela. Kako se američka vojska spremala za rat u tunelima opisuje povjesničar Erik Bergerud u knjizi Crveni grom tropska munja. U knjizi su sakupljena sjećanja pripadnika američke 25. divizije koja se borila u provinciji Tajnin. Jedan od vojnika koji su se borili u tim tunelima, te vojnike su nazivali tunelski štakori, bio je i Philip Boardman. Bio sam dobrovoljac. Nisam čuo za tunelskog štakora koji to nije bio. Nismo imali povlastice ili nešto takvo, ali valjda uvijek možete naći nekoga tko će se prijaviti za takvo nešto. Imao sam 20 godina. Kad sam se prijavio, poslali su me u školu za ratovanje u tunelima u Čučiju. Mislim da su te tunele napravili Amerikanci. Uskočio si u tunel i počeo puzati. Tunel je bio dug 4 metra i onda se izašao iz njega. I to je bilo to, neka škola. Pravi tuneli bili su puno drugačiji. U njima su bila skladišta streljiva i hrane, bolnice, odmarališta, zapovjedna mjesta i komunikacijski tuneli koji su spajali komplekse tunela. Filip Bordman ovako je opisao ulazak u te tunele. Obično su ulazi u tunele bili brižno zamaskirani i iskriveni. Na ulazu bili su dosta veliki, možda 60 cm visoki i široki. Takvi su bili da je Viot Kongovac u njih mogao uskočiti u trku. Onda bi se tuneli sužavali na otprilike 30 cm visine i širine. Vjetnamci su stvarno maleni i te su dimenzije bile baš za njih. Ja sam bio tanak, ali bilo je tunela u koje se nisam mogao uvući. Silazio sam u njih s ničim drugim osim s pištoljem kalibra 45 i baterijskom svjetiljkom. Ali nikad nisam pucao u tunelima i bilo mi je drago zbog toga. Možete zamisliti kako bi glasan bio pucanj iz pištolja u tom tunelu. Moj prijatelj jednom pucao iz pištolja u tunelu i zvuk pucnja probio mu je bubniće. Morali su ga prevesti u bolnicu u Japan. Si Bowman ulazio je u tunele u željeznom trokutu. Neki od njih bili su i takako veliki i opasni. Imali su tunele svih veličina. U nekima ste puzali, u nekima ste mogli hodati, a kroz neke ste mogli provesti i kamion – Uglavnom su to bili tuneli koje sam zvao ruke i koljena, jer ste kroz njih morali puzati. Nitko nije mogao znati što ćemo naći u njima. Našli bismo medicinsku opremu, kirurške instrumente, oružje, odjeću, dokumente. Svaki je tunel bio drugačiji. Imali su lažna vrata sa zamkama. Prošli biste kroz ta vrata i pali u rupu sa šiljcima. Mogli su vam postaviti zasjedu kad bi vam glava izvirila iz tunela, proboli bi vas kopljem. Bilo je i lažnih tunela. Ušli biste u njih i na drugoj strani bi vas čekao vjetnamac koji je gledao kroz maleni otvor za oči. On bi vas i ubio. Meni se to nije dogodilo. I oni su izdržali bombardiranja Vjetkong i čak tepih bombardiranja čitavih eskadrila eh, super bombardera B-52, jer je to kopanje bilo toliko kvalitetno i bilo je namijenjeno da se sačuva živa sila, streljivo, hrana koja je potrebna, malo goriva i slično. I kad je bombardiranje završeno, oni bi izašli van, imali su svuda svoje izviđače, nikakvu radio vezu posebno, imali su klasične poljske telefone, ruska telefonija iz 1936. godine i to je, to je funkcioniralo, e, imali su puno kurira i oni su obavještavali da dolaze američki helikopteri. Znači vrijeme od polijetanja, zatim sam let i vrijeme spuštanja je bilo predugo. I u svim slučajevima, u 99% slučajeva, Vietkong, bez obzira da li je bila postrojba od 20, 30, 50 ljudi ili bataljun od 500 ljudi ili nekoliko pukova po 2-3 tisuće ljudi, oni su dočekivali američki disant sa sređenom vatrom. U, I to baražnom i tu su Amerikanci trpili najviše. Znači, točno za vrijeme iskrcavanja doživljavali su najtežu vatru. A drugi put kad su se ukrcavali i evakuirali ranjenike. Tu nije bilo nikakvih ženevskih konvencija, nisu štedili, nijedna strana nije štedila e, e, jedna drugu. Sjeverno-vjetnamska vojska Vietkong nastojali su zagaliti američku vojsku i marince. Cilj je bio što bliže se približiti američkim postrojbama, boriti se na najmanjoj udaljenosti od njih i tako što je moguće manje trpjeti od američke zračne i topničke moći. Rat u Vjetnamu bio je fluidan. Dan Breedin u knjizi Crveni grom, tropska munja ovako opisuje rat u Vjetnamu. Nije bilo fronte. Mogu se sjetiti područja u koja smo se vraćali i po tri ili četiri puta. Čak sam znao i gdje ću sjesti kad dođem u to područje. Uvijek smo se vraćali na ista mjesta i to me je mučilo. Ne samo da nismo stupili u borbeni kontakt s neprijateljem, već nikad nismo postizali nešto. Nismo zauzeli tu zemlju, već smo iz nje nastojali otjerati neprijatelje. A to nikad nismo uspjeli napraviti, jer bi se on vratio u to područje nakon tjedan dana. Čak i kad bismo stupili u borbeni kontakt, on bi se opet vratio. Borbeni kontakt obično je bio kratak. Sjeverna vjetnamska vojska Viet napali bi američke postrojeve i brzo napustili bojište kako ih ne bi dohvatila američka vatrena moć. Nekim je put to uspjevalo, a neki put su posljedice za napadače bila teške. Ali čak i kada bi sjeverno-vjetnamska vojska doživjela težak porez, taj poraz nije bio odlučan. Michael Herr u izvješćima z bojišta opisuje situaciju nakon bitke za Dak To zemljište i njegova krvava izluđujuća neugodnost. Pošto se na vrhu brijega 875 završila ona odvratna bitka za Dak To, izjavili smo kako je ubijeno 4000 neprijatelja. Bijaše to najčišći pokolj. I naši gubici bijahu teški, ali tu je očigledno bila još jedna američka pobjeda. Ali kad se stiglo na vrh brda, nađena su samo četiri poginula sjeverno-vijetnamska vojnika. Četvorica. Naravno, poginulo ih je mnogo više – stotine i stotine, ali svega četiri leša bila su udarana nogama, brojana, slikana i pokopana. Gdje su ostali pukovniče? Kako su nestali i zašto? Sablasno. Tu gore sve bijaše sablasno. Našli ste se na mjestu gdje ne pripadate. Svaki put kad mi se pričinjalo kako vidim sebe gdje negdje ležim mrtav, uvijek je to bilo gore u gorju. Od toga je jedan američki zapovjednik pao na koljena i molio, o Bože, samo jednom, daj da bude samo jednom po našem. Mi posjedujemo snagu, daj nam uvjete. Pa čak i oni iz konjaništva sa svojim stilom, hrabrošću i pokretljivošću nisu uspjeli. Pobili su mnogo komunista, ali to bijaše sve što su učinili, jer broj mrtvih komunista nije značio ništa, nije izmijenio ništa. Sjeverno-vjetnamska vojska i Viet mogli su podnositi teške gubitke. Amerikanci zbog svog javnog mijenja nisu. Usto američka vojska i južno-vjetnamski režim nikada nisu nadzirali granice Južnog Vjetnama. A kroz te porozne granice preko Laosa i Kambođe u Južni Vjetnam su stizali vojnici, oružje, oprema i hrana sa sjevera. Oni su stvorili takozvani Hošiminov put. Kroz taj Hošiminov e, put uz, e, u onom dijelu e, gdje su postojale ceste, ali koje su građene u samoj prašumi, da bi imali zaštitu od napada iz zraka, gdje je bilo i dosta magle, jer je to e, tropski čisti pojas e, e, gdje stalno padaju kiše i velika su isparavanja i američki, američko zrakoplovstvo ratno nije moglo često letiti. Korišteni su sve vrste vozila koja su mogla, obične, obične tačke čak koji su vukli ljudi, ali najvažnije sredstvo u tom dijelu je bio bicikl. Bicikl, biciklističke jedinice su postojale samo u dvije zemlje svijeta tada, tih e, kasnih, kasnih 50-ih, početkom 60-ih pa prema 70 u Švicarskoj, on je imala planinske rasklopive one bicikle, nedavno su tek izbačeni iz naoružanja, e, i Vjetnamci. To su bili milijuni i milijuni komada i to ovi kineski jeftini, a izdržljivi bicikli, kojeg si zakopao u blato ili u zemlju i onda ih iskopao, gume se nisu bušile. I e, onda kad su došli u Južni Vjetnam, Vjetkong je to preuzimao, a ta ogromna koncentracija oružja i streljiva Vjet, je trebao e, da pokaže Amerikancima da zapravo ne mogu dobiti rat. Da moraju platiti strašnu cijenu s tim da smo mi, Vjetnamci, spremni platiti svaku cijenu. a ta cijena je bila strašna. Hoši minov put nastao je 1958. godine. Sjeverno-vjetnamska vladajuća radnička partija, kako je bio službeni naziv komunističke partije, donijela je na svom 15. plenumu rezoluciju 15, koja je nalagala da se Vjet Kongu na jugu pomogne u borbi protiv južno-vjetnamske vojske. Na jugu je tada bilo i američkih vojnika savjetnika i ta je odluka značila i spremnost da se uđe u sukob i sa Sjedinjenim državama. Nekoliko mjeseci nakon plenuma na Hošiminov rođendan Vo Bam, pukovnik sjeverno-vjetnamske vojske, pozvan je ured generala Nguyen Van Vina, stalnog člana partijskog središnjeg vojnog komiteta. Pukovnik Vo Bam bio je stručnjak za opskrbu. Povjesničar John Prados u knjizi Krvavi put piše. Nakon nekoliko trenutaka u kojima su izmijenili pozdrave i malo čavrljali, general Vin je krenuo na posao. Prema instrukcijama političkog ureda i u ime partijskog središnjeg vojnog komiteta, ovim vas opunomoćujem da preuzmete zadatak organiziranja posebne vojne komunikacijske linije, kako bi dopremili zalihe revoluciji na jugu i tako omogućili njezin daljnji razvoj. Ne vodite nikakve bilješke. Od sada sve podatke morat ćete imati u svojoj glavi. Ta linija komunikacije i opskrbe vođena je izvan normalnog lanca zapovjedanja. Izravno ju je nadzirao središnji vojni komitet. Za 1959. tim je putem koji je morao ići preko Laosa i Kambođa, a ne preko demilitarizirane zone na granici dva Vjetnama, moralo na jug doći 7000 komada oružja i 500 osoba, među kojima su bili pukovnici koji su trebali preuzeti vođenje gerile na jugu. Put je trebao biti tajan. Tran Won, član partijskog vodstva koji je preuzeo vođenje Viet Konga i njegovo jačanje, ovo je naložio pukovniku Bamu. Ovaj put mora ostati tajna. Ne smije postati utabani put. Niti jedan otisak stopala, niti jedan opušak, niti jedna slomljena grančica ne smije ostati nakon što ljudi prođu kroz njega. Kako se rad pojačavao, tako je i put proširivan. Na kraju se pretvorio u ogromnu mrežu puteva od kojih su neki bili široki tek toliko da njima može proći samo jedan čovjek. A neki su bili toliko široki da su se na njima mogli mimoići teški kamioni sovjetske i kineske proizvodnje. Američka vojska i obavještajne službe pokušale su sve kako bi prekinule put. Posebne postrebe šuljale su se po Laosu i Kambođi i pratile promet na putu. Pozivale su u napad jurišne zrakoplove, ali i teške bombardere tipa B-52. Posebna mreža senzora postavljena je duž puta. Senzori su bili osjetljivi na pokret, na urin, na promjenu temperature. Rezultati promatranja u realnom vremenu slani su veliko postrojenje u Tajlandu, gdje su odmah analizirani i na temelju analize organizirani su zračni napadi. Upotrebljavane su kemikalije, defolijanti kako bi se uništila vegetacija. A još su neke kemikalije korištene protiv tog puta. John Prados u knjizi Krvavi put piše. Meteorološki rat temeljen je na inovacijama u kemiji, za koje su zaslužni znanstvenici u korporaciji Dow Chemical. U toj su korporaciji stvorili Agent Orange i druge kemijske defolijante koji su korišteni u Laosu i Vijetnamu. Kemičari su u Dow stvorili spoj koji se u Sjedinjenim državama prodavao pod imenom Calgon i koji se koristio s deterđentima. Ako bi se taj spoj malo izmijenio, mogao je razrahliti tlo, zadržavajući njegovu vlagu. I tako bi se stvorilo blato. U željezom bogatim anamskim kordiljerima to je blato bilo itekako ljepljivo. Još jedna kemikalija, srebrni jodid, koji su meteorolozi koristili za izazivanje kiše, našao je svoje mjesto u ratu. U Americi se kemikalija koristila kako bi donijela kišu farmerima ili kako bi se otupila oštrica uragana. U Vjetnamu se koristila kako bi se poplavio Hošiminov put. Niti blato, niti kiša, niti bombardiranje nije prekinulo taj put. Na tom putu poginulo je na desetke tisuća sjeverno-vjetnamskih vojnika. Ali te žrtve, kao i one koje su stradale u sukobima na jugu, nisu odvratile sjeverno-vjetnamske komuniste od rata. Političko jedinstvo je bilo e, takvo i volja E, za tim da se Vijetnam ujedini, da je Hanoj cijelo vrijeme tvrdio da su spremni platiti svaku cijenu. Neka bude još više, ali onda će vas poginuti ne 55 tisuća plus 250 tisuća teško ranjenih, koliki su ukupni američki gubici, e, nego će onda vaši gubici biti u stotinama tisuća ljudi. Javno mjenje se probudilo još tamo iza 68. godine, znači klasični alžirski uzorak javno mijenje protiv, fantastični troškovi u, za godinu dana ne milijardu dolara, nego sto milijardi dolara je to koštalo Amerikance i treća stvar, nikakvi vojni napredak. Jer je tet ofenziva u veljači 68. A, a oni su pet godina vukli e, terete i pripremili su se to, kopali su, izrovali su Južni Vjetnam i onda su u 80 gradova, ali u 80 gradova u istoj minuti navalili. Napali su sa 50 tisuća partizana i sa 100 tisuća e, sjeverno-vjetnamaca, e, poginulo ih je 50 tisuća. U onoj staroj predstavnici Hue se dva bataljuna sjevernog Vjetnama tuklo protiv, e, protiv e, nekoliko najelitnijih američkih divizija. Sjeverno-vjetnamska vojska dobivala je veliku pomoć od Sovjetskog saveza i Kine. Nekoliko stotina tisuća kineskih vojnika bilo je stacionirano u Sjevernom Vjetnamu kako bi obavljali one poslove koji su smatrani neborbenim stražarske dužnosti, transport oprema na sjeveru i tako dalje. Tako su se za borbu oslobodili dodatni vojnici sjeverno-vjetnamske vojske. Moderna oprema, uključujući lovačke zrakoplove, protuzrakoplovne topove rakete, tenkove, i vojni savjetnici dolazili su iz Sovjetskog saveza i Kine. Ali američka vatrena moć brzo je uništavala tu opremu, a dio se čuvao za obračun s južno vjetnamskim režimom kada američka vojska ode iz Vijetnama. Zato su Vjetkom i sjeverno-vjetnamska vojska morali improvizirati. Jedna od improvizacija bile su mine. Poručnik Dan Plonka u knjizi Crveni grom Tropska munja ovako je opisao jednu od tih improvizacija. Bile su to stvari koje smo nazivali minama na štapu. To nije bilo ništa više od komada drveta na kojem je bila mina s okidačem. Srušite štap i mina eksplodira. Ne treba reći, kada bi neki vojnik srušio štap i kada je mina eksplodirala, izgubio bi obje noge. Amerikanci su imali veću vatrenu moć, a ovi su bili pokretljivi. Niko nije imao takvu manemarsku sposobnost u prostoru kao vjetkonki, kao regularne sjeverovjetnamske jedinice. S tim da nisu imali nikakva prevozna, ni jednog jedinog helikoptera. Penjali su se na stabla kad je trebalo, išli su pod zemlju i izmislili su nešto što je Amerikance zaprepastilo. Tome se danas predaje na West Pointu i na Mornaričkoj akademiji u Anapolisu i u Montereu izmislili su slonovska crijeva. Što je to bilo? E, nikada nisu otkrili niti jednog čovjeka sa slonovskim crijevom. Naime, e, borci, borci osobito kad, u delti Mekonga i u onom središnjem dijelu Mekonga, e, rijeke Mekong, opasivali su se sa takozvanim slonovskom surlom, odnosno imali su čitav niz povezanih vrećica sa 500 grama riže, koje su bile nepromočive, od gume su bile rađene i onda bi se opasali, svaki je nosio oko 20-25 kg te riže i zatim e, na nogama ili oko tijela su imali nekakve šlaufe otprilike, koji bi se napuhali e, prije nego što bi zaronili i onda bi se pustili iz rijeku Mekong a disali bi, disali bi uh, na slamčicu od bambusa. A uvijek je bilo, kako je on stalno plavio, uvijek je bilo nekakvih odlomljenih grana, uh, na zemlje, algi, to je, je bila uflaža i oni bi tako plovili do odredišta dok džunka ona negdje uz obalu nekog gdje nije bilo Amerikanaca ili <laughs> južnog vjetnamaca, segonaca, onda bi kupili. Na kraju Sjedinjene američke države povukle su se iz Vjetnama. Nakon 58 tisuća poginulih i skoro četvrt milijuna ranjenih političkom vodstvu i javnom mjenju u SAD-u postalo je dosta rata kojem se činilo nije bilo kraja. Poginulo je i na milijune Vjetnamaca ali sjeverno-vjetnamsko vodstvo pristalo je na te žrtve i ujedinilo je silom dva Vjetnama u socijalističku republiku. Četiri godine nakon ujedinjenja Vjetnama jedna druga supersila zanemarila je pouke iz te zemlje i uplala se u svoj mali asimetrični rat. Afganistanska politička scena znala je biti itekako okrutna. Godine 1901. umro je kralj Rahman i on je jedan od rijetkih afganistanskih vladara koji je umro prirodnom smrću dok je još vladao zemljom i Afganistanskoj narodnoj demokratskoj stranci, kako se zvala prokomunistička stranka koja je 1978. državnim udarom uzela vlast, politički život bio je okrutan. PDPA je bila rascijepljena u dvije frakcije, parčam ili zastavu i kalk ili masu. Frakcije su dobile ova imena prema listovima koje su objavljivali. Razlike su privremeno nestale kada je trebalo zbaciti s vlasti Muhameda Dauda Kana, koji je 1973. državnim udarom zbacio s vlasti kralja Zahira. U travnju 1978. Nur Muhamed Taraki predvodio je taj državni udar. Nepunih godinu dana kasnije Hafizullah Hamin izvršio je još jedan državni udar. Kad rušiš režim, ubiješ njegovog šefa, predsjednika države i vojnog komandanta, jer je obično jedna osoba bila, kompletnu njegovu obitelj, čak i širu i tjelesnu, tjelesnu gardu. A to je bilo nekad pedesetaka, nekad i nekoliko stotinu ljudi. Tarak je e, uzeo vlast e, sredinom, zapravo početkom 70. godina. 1978. godine u udaru Hafizulaha Amina je završio na isti način u nekoliko stotina njegovih pristaša, da bi onda sovjetskom vojnom intervencijom u prosincu 79. godine, kada su se sovjetski padobranci e, iskrcali u Kabulu i kad su trupe za vrlo kratko vrijeme ruske kopnenim putem zauzeli cijeli Afganistan, sve važnije gradove, e, tada na vlast dolazi šef Parčema, ove e, frakcije zastava, koji je isto tako pobio sve pristoše Amina i njegovu obitelj, njega osobno. Sovjetska vojska uspješno je upala u Afganistan, ubila Amina i njegove pristaše i omogućila da na vlast dođe ljudi Babraka Karmala činilo se da je to školski izvedena operacija. Nakon u Afganistan je došao Dimitri Volkogonov, general sovjetske vojske i povisničar koji je nakon pada Sovjetskog saveza dobio pristup svim sovjetskim arhivima. I njemu se nije svidjelo ono što je vidio. Moj posao u Kabulu bio je da organiziram rad posebnih jedinica za propagandu. U to sam vrijeme bio na čelu službe koja je bila poznata Amerikancima kao Agencija za psihološko ratovanje. Te jedinice za agitaciju u pravilu praćene pojačanim vodom ili ponekad čak i satnijom putovale su po provincijama Afganistana posebno u rane dane invazije. Sudjelovao sam u jednoj akciji. Muškarci u selima pobjegli su pred nama u planine, odakle su pucali po našim vozilima. Satima su iz naših zvučnika uvjeravani da podrže travanjsku revoluciju i objašnjavano im je zašto smo mi Sovjeti došli u njihovu zemlju. Ponekad je nekoliko tuceta starijih muškaraca, žena i djece prišlo našim oklopnim transporterima. Kiselo bi prihvatili vreću brašna od naših vojnika ili čaj, šećer, slatkiše i igračke i tada se u tišini povukli u svoje kamene kućice. Za njih smo bili osvajači. Kad su sovjetske trupe upale u Afganistan, tamo je već tinjao građanski rat. Većina stanovništva bila je protiv vlasti Narodno-demokratske stranke. A sada je ta vlast dovela u Afganistan i strance. Odmah nakon invazije protiv sovjetske vojske i marionetske vlasti ustali su muđahedini, afganistanski sveti ratnici. I tu se desilo ono što su Amerikanci imali u Vjetnamu. Ti si držao garnizone najvažnije i držao si gradove, ali nisi držao zemlju. Jer ako pogledamo na kartu, zemljopisnu kartu e, Afganistana, ako vidimo neke geografske karakteristike isto, 3% te e, zemlje je pošumljeno. Imate svega 3% šuma. Ostalo su sve planinčine, a onom dolje je nekakva polupustinska klima gdje je ljeti strahovito vruća, a zim je užasno, užasno hladno. Rusi su držali taj nizinski dio. Sve ostalo, i prijevoj Salang, najveći, koji je povezivao dva dijela zemlje, i sve ceste koje su zapravo serpentine, a od kuda su Rusi morali snabdjevati tim cestama svoje udaljene garnizone, sve to je bilo u zoni djelovanja te afganistanske ili kako su se to danas zove muđahedinske e, gerile. I tu je zapravo posao bio vrlo jednostavan. Do 1985. Sovjeti su skoro skršili gerilu u Afganistanu. Sovjetska vojska koristila je svoju konvencionalnu moć bez ograničenja. Za razliku od Vijetnama gdje je bilo na tisuće novinara koji su mogli ići kud su htjeli, u Afganistanu je bilo malo izvjestitelja. I oni su u zemlju mogli ući samo na dva načina, preko Sovjetskog saveza, a tada sigurno nisu vidjeli posljedice sovjetske vojne moći ili s muđahedinima u tom slučaju novinari su morali preko Hindukuša, pješice, zajedno s muđahedinima prijeći neke od najtežih terena na zemlji. A i Vitali Smirnov, sovjetski veleposlanik u Pakistanu, utjecao je na broj novinara koji su željeli doći s muđahedinima u Afganistan izjavom agenciji France Press da će svaki novinar koji putuje s muđahedinima biti ubijen. U kršenju gerile sovjeti su koristili jurišne i transportne helikoptere koji su prevozili elitne specnac postrojbe. Bombarderi su koristili takozvano tepih bombardiranje. U Afganistanu sovjetska vojska naveliko je koristila mine. Afganistan je minama najzagađenija zemlja na svijetu. U njoj su Sovjeti postavili 5 milijuna mina. Novinar Robert Kaplan u knjizi Boži vojnici piše Većina mina u Afganistanu postavljena je bacanjem iz zraka. Najčešće je bacana leptir mina. Sovjetski helikopteri topovnjače letjeli bi tisuću ili tisuće stopa iznad zemlje i sijali po zemlji te mine. Mina je bila oblikovana poput leptira. Taj oblik zarotirao minu i usporio njezin pad. Kad je mina dodirnula tlo, aktivirao bi se detonator. Mina je bila najčešće zelene boje, ali Sovjeti su imali i svjetlo smeđu verziju za pustinske krajeve i sivu za korita rijeka. Minu je bilo teško vidjeti. Bila je 15 cm duga i stapala se sa zemljom. Osim aluminijskog detonatora, bila je sva od plastike. Teško ju je bilo pronaći opremom za otkrivanje mina. Afganistanska djeca često su minu zamjenjivala s igračkom. To su plaćali gubitkom udova ili vida. Eksplozivna moć mine bila je jednaka moći malene granate, nedovoljna da ubije, dovoljna da osakati. Ipak, sovjetska vojska i obaveštene službe nisu uspjele ugušiti afganistansku gerilu. Kad su došli na scenu Amerikanci, CIA i Pakistanci, znači pakistanska država, njihova vojska, ustanici su dobili stingere, najbolje, najsavršenije ručne protuzračne bacače s raketama koji su pogađali avione do 5000 metara visine, što onim planinama bilo sasvim dovoljno. I oni su broj letova, na primjer, Imali su Sovjeti e, u jednom mjesecu tisuću poljetanja, oni su ih zbog Stingera, kad su e, Mi-24 i Suhoj 25 padali ko glineni golubovi, e, oni su smanjili, smanjeni broj njihovih naleta ispod 100. Time su oni dobili mogućnost da u tim planinama i u tim udolinama da se reorganiziraju, da stvore jednu kakvu takvu vojnu organizaciju, ali s njom e, su Rusi ipak izlazili prilično na kraj, međutim sa Tadžicima koje je predvodio legendarni Ahmad e, Ahmad eh, Masud, najpoznatiji eh, vođa eh, afganistanske gerile, Laf i iz Panšir doline, kako su rekli, ili afganistanski Tito, jer zanimljivo je, sovjetski su generali sa 50 tisuća vojnika protiv njega poduzimali u njegovom području, koji je branio na sjeveru Afganistana, čak sedam ofenziva. Zato su ga i prozvali Titom jer je on uspio, uspio je izbjeći E, vlastito ubojstvo, nijedan dio njegovog teritorija nisu uspjeli e, Rusi duže držati, a onda im je uzvraćao e, nevjerojatnim, i i nemilosrdnim napadima na njegove garnizone. On je bio jedini autoritet tada, jedini čovjek, da je ostao živ, danas bi bio vjerojatno predsjednik Afganistana, izvan, neobično je bio talentiran za gerilski način ratovanja, što nije slučajno, on je rođen e, u Kabulu i tamo je završio francusku, francuski koleđ i pročitao je mnoštvo, putovao je po europskim zemljama, 53. je godište bio, e, i upoznao se sa cjelokupnom literaturom alžirskog asimetričnog kratovanja, ali isto tako vjetnamskog, što je primijenio onda u Afganistanu. Žila kucavice sovjetske vojske u Afganistanu bio je put koji je vodio kroz prijevoj Salang. Tamo se nalazio i glasoviti tunel tog istog imena. I stvari su za sovjetsku vojsku mogle proći još dobro da se prijevoj nije nalazio na istoku doline Panšir i da u toj dolini nije imao svoj dom najslavniji muđahedinski zapovjednik. Njegov rat protiv Sovjeta opisuje Steve Cole u knjizi Ghost Wars. Kada je sovjetski konvoj pokušao proći tom cestom, na njega bi se obrušili muđahedini, otvorili vatru na konvoj, opljačkali ga i ponovno nestali u sjenama. Sve što bi oteli od Sovjeta pomno su rastavili, bez obzira je li bilo riječ o protutenkovskom projektilu ili dijelu tenka ili kamiona, i to bi nakrcali na konje i krenuli s tim u Pančir, gdje su te dijelove ponovno sastavili mehaničari. Zbog toga što su iz doline Pančir muđahedini imali pristup Salangu, vojnike crvene armije ubijalo je oružje te crvene armije kojima su rukovali muđahedini odjeveni u odore crvene armije. Ne smatramo napad na konvoj uspješnim, čak i ako uništimo puno tenkova i kamiona, ako sa sobom ne donesemo zalihe, izjavio je muđahedinski zapovjednik u dolini Pančir. Sovjeti su imali nesreću da je u dolini Pančir u mjestu Džangalaku bio dom predaka Ahmeda Šaha Masuda. Taj muđahedinski zapovjednik, zvali su ga Lav iz Pančira, bio je najopasniji sovjetski protivnik u Afganistanu. Njegov e, moto je bio imati manevarske pokretljive jedinice, odanih suboraca, koji e, su vojnički svi spremni, koji imaju, nemaju ništa teže od e, raketnog ručnog bacača za uništavanje tenkova, od Stingera i od teške strojnice, odnosno mitraljeza i naravno kalašnjikova u tisućama komada koji su počeli od 86. i dolaziti, jer tada u Pešavaru se stvara i e, udruge tako, e, dragovoljaca iz arapskih zemalja, tu je preteča Al-Kaide, ayman e, Ayman Zawahiri i onaj Osama Bin Laden distribuiraju dragovoljca isto tako i oružje, ali njih nije nikada bilo više od deset tisuća. Kako su godine išle, gubici E, ruski prvo u zraku, a potom i na tlu, jer su se e, upravo e, ne samo sudovi ratnici, nego i svi ostali, su se ispraksirali kako prikinuti opskrbljivačke kolone sovjetske vojske, a isto tako njihovih afganistanskih savjetnika. Tučeš čelo, tučeš začelje, odroniš sa strane planinu, oni mogu ići samo u ponor dolje. A tu ih je čekala sređena vatra. Ho Chi je male ili asimetrične ratove opisao kao rat slona i tigre. Slon je moćan, jak i bez problema može zgaziti tigre. Ali, ako je tigar pametan, ako koristi svoju pokretljivost, ako ne dođe pod noge slonu i ako divu zadaje niz malih rana, onda će slon ili odustati ili iskrvariti iz mnogih rana. U nekim slučajevima ta je strategija uspjela. Nekad pak ona nije donijela rezultate. Palestinska oslobodilačka organizacija i njezine frakcije pokušale su protiv Izraela sve. Gerilske napade, terorizam, ali ništa nije uspjelo. Onda je pokušano nešto novo. U prosincu 1987. počelo je podrhtavanje poznato i pod imenom Intifada. Prva palestinska Intifada, opći ustanak, građanska neposlušnost, borba bez oružja uglavnom protiv izraelske okupacije Gaze i zapadne obale počela je slučajno. Međutim, uvjeti za ustanak su već postojali, ali trebalo izabrati a, trenutak. Arafat je o tome sa suradnicima godinama razmišljao, ali bio u pad poziciji, gerelski otpor više nije dolazio. U obzir teroristički Izraelci su bili na sve strane, pokrivali su palestinsku obavljačku organizaciju svim sredstvima i u tom jednom, jednom čorsokaku u slijepoj ulici Arafat se odlučio za opći narodni ustanak. Povod je bio sudar jednog izraelskog kamiona vojnog sa taksijem palestinskim, e, čemu su poginuli putnici i vozač, i dva dana kasnije mase su provalile na ulicu, ali ovog puta Izraelci su bili zaprepašteni tehnikama i taktikama koje su ti nenoruženi ljudi upotrijebili. Oni su bili naučeni da se na njih bacaju uh, kamenje, da neko baci molotovlje, koktel. Oni bili su naučeni na to da se palestinci često koriste sa E, djecom kao živim štitom. Ta djeca su stalno ispaljivala e, one kamene projektile iz svojih pračke improviziranih. E, slično. Bilo je i boraca Al-Fataha koji su pucali preko, preko mase, recimo maloljetnih muškaraca ono doba srednje škole. Srednje škole bilo je nek, po nekoliko desetaka mrtvih s palestinske strane što od gumenih metaka koji su ispaljivali Izraelci kutija suzavca koji bi nekoga pogodile u glavu ili ako bi se pucalo rijeđe sa oštrom municijom, streljivom, ali ovo što se desilo je e, doista iznenadilo e, Izraelce i to je prvi e, primjer u ovoj seri, seriji ovoj asimetričnog sukobljavanja da je primijenjeno nešto potpuno novo. Nakon izbijanja intifade, načelnik glavnog stožera izraelskih obrambenih snaga Dan Šomron izjavio da će se stvari srediti za par tjedana. Ali intifada neće završiti za nekoliko tjedana. Stvari su se promijenile na okupiranim teritorijima. Jan Black i Benny Morris u knjizi Izraelski tajni ratovi donose ovu izjavu jednog izraelskog obavještajca. To nije bilo poput Gaze u 1970. kad ste imali listo od 300 traženih ljudi koje su Ariel Sharon i njegovi ljudi tražili po pojasu i jednog po jednog križali s liste. Ovo je masovni pokret. Kad jedno ime prekrižite s popisa, jedan ili dvojica dođu na njegovo mjesto govori vojni i obavješteni analitičar Fran Višner. Ne samo da je masa izašla na ulicu, nego su u istom trenutku svi palestinski trgovci stupili u neograničeni štrajk, sve dućane radnje su zatvorene. Isto je bilo sa komunalnim službama, tamo gdje, gdje je postojala lokalna samouprava palestinska, odnosno e, gdje, su, gdje su oni e, držali vlast u, u gradovima, došlo je do građanske neposlušnosti u smislu da se više uopće nije radilo. Bojkotirale su se izraelske osobne iskaznice koje su bile obvezatne i šekeli. Šekel koji je do tada bio rado jaka valuta, osobito novi šekel koji je imao dobar paritet prema dolaru i drugim e, svjetskim valutama, palestinci su počeli bojkotirati što je naravno se odrazilo onda i na platni sustav Izraela u daljnjih nekoliko mjeseci, a ustanak je trajao godinama. Izraelci su mislili, ministar obrane tada Ica Krabin, je mislio da će to trajati mjesec dana, dva mjeseca, pa će se ta dječurlija, kako je on to zvao, ohladiti, međutim otpor je bio sve jači i jači. Uz mnogo buke, paljevine guma, ali sada nije bilo više desetak molotovljivih koktela nego na njih na, na tisuće ti koji su ih bacali znali su e, kako to treba bacati. Djeca više nisu služila se samo sa pračkama, nego su e, imale sve vrste kamenja s kojim su zasipavali i izraelsku e, policiju i vojsku i granične postrojbe. Žene su stvarale buku onim glasanjem grlenim što je karakteristično za, ta, za to područje bliskoga istoka i uglavnom dalje sa svim potencijalnim doušnicima suradnicima sa izraelskom vojskom, izraelskim guvernerom, e, sa izraelskom tajnom službom eventualno. Njih su ubijali na licu mjesta, linčovali ih, javno ih spaljivali. Tako da iz mjeseca u mjesec e, taj bunt je bio takav da je to Izraelcima postao veliki problem.